Haacaaluu ajjeessanii jabar Muhammadiin qabsoo keenya maysuun qabu xiqqoo mallee daandiirra. Inumaa cimsoo qabna daran ka duraanirra. Yoo duune jannata rabbii seenanii yaddaa qalbiirra. Jiraannaan jiraachuudha bilisummaan dachiirra. Haga yoom diinni nu bulchamu kan nutti michiira. Dhiira dhiisii dubartiin keenya meeshaa hiikatti diinarra. Jannata rabbii yaadannaan maal goota dunyaa irraa. فالمد أنقو هر بروس هر كجيرا ججاب هدو يا ديرة كم أنجم سدلا دقا بربان شلا يا رب ما يدبت دقا أمة بلا بؤاس يا ساشرا ولن دري جلان دقا بربان شلا إيه إيه أرميات يا يابي أرموتا بالي في أرسي الرامي لينا قبدا قوتا أمة ولقا الرامي لينا قبدا قوتا shawaa farargee irraa miliyoonaan qabda goota booranaaf gujii irraa miliyoonaan qabda goota walloo fi karrayyoo irraa miliyoonaan qabda goota jimma abbaa jifaar irraa miliyoona qabda goota iluu abbaa boor irraa miliyoona qabda goota ummata sidaamaa irraa miliyoona qabda goota kophaa keettuuf geetta maala lagaa irraa goota qe'ee keettis mooyaa lagaa ammaaf si baroota. qabeenya abbaa keetii dhuunfatee ka fedhe maaf sii qooda maana kan kee keessatti simmoo ati maaf dhaabatta boodaan alagaa si firfirsee maaf si qooda sobee mataa isin keessaa ciree boru maaliin sochootaan gateettii qofa deebisee irra kaayuu farqoota waggaa dhibbaaf akka olluun jenne nu godhuudha kaayoon naftanyoota akka fir'aawnaa dhiira fixanii hambisuu dubartoota ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira jedha gariin gowwoota warri akka Oromoon itti cabxe seenaan beene dhalootaan ummanni waa barate ga'umsaan qabne barnootaan ee bordoo nafxanyaa ta'ee nu fixe aqliin ballaan dhugaa barbaanna callaa. Garaan duyda ta'eef duyda ta'eef garaani harree ka dhufe hunduu yaabbatu tadhaabattu raraani qaayidaa waan ati waan barsiisu seenaani. ديوس ربي jibbee haqa فزامني ربي نسانا isaanaa baaru قمو ألام النساني sodaattuu garaati maati maa garaan isii bishaanii mootii samii caalaa sodaatti nama garaa fincaanii kaleessas kanaan nurra ture mootummaan gabroomsanii kaleessuma adeen gaddagaaf wayyaanee wal falminu sanii jarri kun jara wajjiin nudhaadhatan gabbayanii nama kenna meeqaa tamajjeessa harka isaaniin akkasumattus ofalmanni kufe sirri nyaataani ee quufaa bokkotee wayya ariitiif eelee wayyaa kuma haga yerootiif jedhame itti kenname amaanaani booroo keessa kaayannee ufee hagicha rafnaani isa kalee nu godhan bira tarraani shurur keessaan nu jedhanii dhiifama nu gaafannaani sanirra isinii tarree nu deebi'uu baannaani jenneen isin horii abbiitti homaa gaafii hin qabdanii hujiin keessan ka achiitu isin ibsa eenyuun akka taatanii amma gaafii uummata oromoo deebisaa taayitaa irra baatanii osomaa jennu harriin teen lafa tooranii nu gaddachaasanii kama saggaartu agarree yaabbatee naftanyaanii warri minilikaa caaluuf finfinnitti ajjeesanii Oromootu ajjeessa jedhaa yookaan hin argattan jennaanii dokumentanii sobaa walitti qindeessanii maqaa Oromoo waggaa dhibbaaf hin qabne nurratti barreessanii Adaanecha beebeetti kennanii gabaasa godhi jedhanii nadhittii abaaramtu akkamiin ilibsanii waaqni oromoon qabu ka guyyaa kaasuun gurra isiillee qabee arraba zulmiisanis waan namtichi duubarraa itti mudhagayuu dadhabanaani namticha irra deebitee maqaa meeqaa waamnaanii? dhugaatu imimmaan boohe ilmoo waaqaa gaabsanii guyyaa naqaanii dhufaa jaalatammoo jibbanii gaafa kolfitu dhufa fuullarra imimmaanii. rabbii ilmaan nurraa kan nufti bilisummaani wareegama kaffalutu nurraa eegama tokkummaani kadu'e gara jannataa deemu shahiidummaani mammaata duuna damihii dhiiga ormummaani qihee ufii irratti kormummaan abbaan malaa dhugaa barbaanne sallaa يا ربي ميد أبد لقى أمة أبلا بؤى سياسة شرا ولن دري جلان dhugaa barbaanna callaa yaa rabbi mee dubbadhu dhugaa ummata bal'aa bu'aa siyaasaa shiraa waliin nu diree jallaan dhugaa barbaanna callaa na callaa